بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا ولا يوسف وبيدت عيناه من الهزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بصي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العلي العظيم आयत नंबर टियासी खां सतासी ताईं हाणे ॾिसूं त केसि ताईं पाण पहुची सघूं था पर इन जी ज़िक्रु अॻ बि कयोसीं याक़ूब अल इस्लाम पंहिंजो वटि पहुता पंहिंजो संस पुटु ॿिया जेके नव आहिनि हाणे उहे पहुता पोइ हुन जेका सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई त पंहिंजी आमी अहिड़े नमूने सां पकिड़िजी पियो आहे हाणे बादशाह त जेको आहे वज़ीज़ अज़ीज़ मिस्र जेको आहे वॾो माण्हू जेको आहे हुते जो बादशाह खां पोइ हुनखे पकिड़े रखियो आहे पाण वटि हबस हा बसि त किथां तकलीफ़ कोन हूंदो पर हुन भाउ जे घर में वेठो आहे हाणे त हुनखे मज़ा आहिनि हिते हुन पंहिंजे हथ सां सॼो ड्रामो कयो कयो आहे पर काल हाणे इहा ॻाल्हि कयो ऐं चवंदा हाणे ॿियनि खां तूं पुछ जेके काफ़िले वारा आहिनि या ॻोठ वारनि खां पुछु असीं सचा आहियूं हिते ते हज़रत याखू अलाम त चयो तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ठाही आहे कॉल पल सहुलत लक़ुमु सवली थी आहे तव्हां लाइ सिंधी में चई सवली में इहो मतिलबु तव्हां ठाही आहे त तव्हां लकुम ऐं सवली लॻी आहे तव्हांजे नफ़्स खे तव्हांजे नफ़्स खे इहा ॻाल्हि अमृ आहे सबरुनि जमील सब्रु जमील जेको आहे सुठो आहे सब्रु जेको आहे सोई मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे हा हिते फरमाईंदी असल उमेदु आहे अलाह में ऐं यही यानी जमी आहे त मूंखे सभई मुंहिंजा मोटी मिलंदा यानी टे ॼणा हेसि ताईं ॼण रुकिजी विया हिन लिया हज़रत हज़रत यूस अलाम त अॻु में ई ॼण आहे कोन को ॾिसण में उन्हनि जे नज़रनि में ऐं पंहिंजो हज़रत यामीन बिन यामीन खे रोके छॾियो आहे त हुनजे करे वरी पोइ यहूदा जेको आहे सो रुकिजी वियो हलियो हाणे टई ॼणा रुकिया पिया आहिनि हुते पाणी रुकियो आहे पंहिंजे मर्ज़ी सां पर वरी चवंदा आऊं कोन हलंदुसि हलंदुसि जेसि ताईं मुंहिंजो पीउ मूंखे इजाज़त न ॾिए अचण जी या पंहिंजो धरती को अलाह ताला को ॿियो हुकुम को करे मुंहिंजे मुतालिक़ हाणे हज़रत याक़ूब सलाम चए थो ऐं इहा थी वञी जमी आहे मूंखे उमेदु आहे त अलाह ताला मूंखे मुंहिंजा सभई मोटाए ॾींदो मुंहिंजा बचा इन हू अलीम हूली हकीम बेशक हू हिकमत वारो आहे इल्म वारो आहे हिकमत वारो आहे हू ॼाणे थो सभु का ॻाल्हि ऐं छो ईअं थियो आहे अलाह ताला खे ख़बर आहे छो कयो अथसि छा कयो अथसि छो थो करे कहिड़ी ॻाल्हि जे करे ईअं थो करे उहो ख़ुदा खे ख़बर अलाह खे ख़बर आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिते कई हाणे फरमाए थो ॼण अलाह ताला कमेंटेटर फरमाए थो वल्ला हीउ हुन खां अलॻि थियो हाणे अलॻि थी थियो जो माना त हाणे अॼु हिकिड़े ॾींहुं अलॻि कोन्ह थी हलियो मतिलबु त हीअ इहो प्रोसेस थी वियो आहे वीह साल थी विया आहिनि हलिया त अरती याखूबल सामान कल्बे अहज़ान चवंदा आहिनि माना माना हिकिड़ी कोठड़ी ठाही अथसि किथे या छा छपरगड़ी ठाही अथसि का किथे जिते अहज़ान हिज़न जिते पंहिंजो अफ़सोस में वेठो आहे या मतिलबु अलाह जे ज़िक्र में फ़िक्र में ख़्याल में पंहिंजे कंहिं माण्हू सां घणो वास्तो कोन थो रखे दुनियादारी सां कलभाई अहज़ान चवंदा उनखे कलब माना छा चइबो आहे कुंड कुंड जेका हिज़न जी कुंड यानी गणतीअ जी यानी गम जी ग़म कम वारी कुंड उन में ॼणु अद यकूबल सां वेठो आहे पर मतिलबु इहो कोन अॼु वेठो आहे जॾहिं की ख़बर आई आहे हाणे वीह साल थी विया आहिनि अॻ में वेठो आहे पर उनजो ज़िक्र अलाह ताला हिते हाणे थो करे हाणे ॾिसो पाण पहिरीं जॾहिं हज़रत याकूब साम खे ख़बर पई यूसुफ अलाम जे गुम थी वञण जी त मतिलबु त कल्ह भई हीअ ॻाल्हि कोन्ह थी त उहा कोन कयईं वरी जॾहिं बिनियामीन खे वठणु आया त वक़्तु बि इहा ॻाल्हि कोन कयईं हाणे पहिरियों दफ़ो अला तरा ज़िक्र करे थो मतिलबु ज़िक्र हर हर करण जी ज़रूरत कोन्हे पर मतिलबु इहो सिलसिलो शुरू थी वियो हलियो उन ॾींहं खां वठी कल भई ऐज़ान जो जंहिं पहिरीं दफ़ो यूसुफ़ अल इस्लाम गुम थी वियो हलियो पर ज़िक्र उनजो हिन वक़्तु अचे थो हिन ते हिन आयत इन उल अलीम हकीम उहो त वल्ला अन होम हुननि खां अलॻि थियो हुननि खे पंहिंजे मुंहुं वेही रहियो वकाल ऐं चयईं या असफ़ा यूस हा या असफ़ आसफ़ हा अफ़सोस यूसफ़ ते असफ़ असफ़ उहो उहो अफ़सोस लख लफ़्स लॻाए असफ़ माना उनजी माना बि अहिड़ी थी अफ़सोस जहिड़ी या असफ़ अलाह यूस पर हाणे पहिरियों त कोन्हे जो हिन चयो या असफ़ उन ॾींहुं त चयो बसि उन ॾींहं खां चवणु शुरू कयईं जंहिं ॾींहं खां ई पोइ न यू असफ़ा वेठो पोइ चयो पंहिंजे ख़्याल सां वेठो आहे ॿिए कंहिं सां ग़लती ॿिए कंहिं सां कोन्ह थो शिकायत करे अलाह ताला जी उहा बि यद्दत ऐं नाहो मिन अल हुज़ने ऐं हुन जूं अखियूं अछी थी वियूं अछियूं थी वियूं हलियूं अख़ियूं थी वियूं माना त अखियुनि खां वॾो थी वियो हलो पाण सिंधी में चवंदा आहियूं अखियुनि खां वॾो थी वियो आहे माना अखियूं हुनजी ॾिसणु अखियुनि में पइजी वेंदा आहिनि हलिया छा चइबो आहे हिन जो अछाण थी वेंदी आहे हली पोइ हाणे अॼुकल्ह वरी हुनजो ऑपरेशन वापरेशन करणु शुरू कयो अथऊं त पंहिंजो हुनखे हटाए था त छॾींदी परदो जेको अची थो वञे अछो त अछ उहो थी वियो अछ इन माना में त पोइ हुन चवण जे त अंधो आहे इहो ॼण बेअदबी जो लफ़्ज़ु आहे इन करे चइबो अखियूं थी वियूं हलियूं या अछियूं थी वियूं नखियुनि खां वॾो थी वियो आहे या अखियुनि खां कोन थो ॾिसे या माण्हुनि जो सिंध में वीचारा माण्हू चवंदा हुआ जेको हूंदो हुओ वीचारो अखियुनि खां वॾो हूंदो हो ॾिसंदो कोन हो त उनखे चवंदा हुआ आफ़िज़ साहबु आफ़िज़ साहिबु आफ़िज़ साहिबु मतिलबु त इहो अदब हिकिड़ो कजे थो हुन माण्हूअ जो हुनखे चइजो अंधा हेॾा हाणे अंधो चइबो त हू ख़राबु ॻाल्हि आहे हीअं चवण इएं बेअदबी आहे मंडे खे मंडो कोन चइबो काणे खे काणो कोन चइबो अंधे खे अंधो कोन चइबो गंजे खे गंजो कोन चइबो इहो हिकिड़ो अदब आहे पंहिंजो उन माण्हू जो उन करे वरी ॿिए लफ़्ज़ सां जेकॾहिं उन ॻाल्हि सां इशारो करिणो हूंदो त सुहिणे लफ़्ज़ सां जो तारीबी लफ़्ज़ हिकिड़ो अदब वारो लफ़्ज़ हुजे पंहिंजो सुहिणो सफ़े ते हिकिड़ो हुजे लफ़्ज़ हिते बब यत न हो मिनल हुज़न उन हुज़न में उन ॻणती में उन अफ़सोस में पंहिंजो ॾुख में ॾुख हुज़न जी माना ॾुख ॾुख में ॿई अखियूं हुन जूं न हो आहे न हो ॿ ॿ अखियूं हुन जूं ॿ अखियूं आहिनि ऐं ऐं आई ना आई ना ॿ ॿ कियूं फ़हू क़ज़ीम ऐं हू ॾुखारो हुओ ॾुखारु थी हलियो कज़ीम माना मुंहिंजो हेठि थी वियो हलियो हीणो थी वियो हलियो ॾुख जे करे कज़म में उहो इन्ही इन लफ़्ज़ में निकितो काज़म गैज़ अलाह जेको पंहिंजे गैज़ खे कावड़ खे जेको झुकाए थो जेको हेठि थो करे यानी पंहिंजो कब्ज़ो थो करे कंट्रोल थो करे काज़िम अल ग़ैब अलाह ताला उन जी तारीफ़ कई सूरत आल इमरान में या कंहिं बि हंधि काज़िमीन अल ग़ैज़ त हीउ कज़म उन मज़ा ई निकितल आहे क़ज़म माना ॾुखारो थी वियो कालू हाणे हुनजे फैमिली जा माण्हू चवनि था ज़रूरी न हुन पुट ई चवनि या मतिलबु त हुन जूं माइटियाणियूं आहिनि हुन जूं धीअरूं हूंदियूं हुन जूं नहरूं हूंदियूं हुन जा ॿिया घरवारा ॿिया बि हूंदा मर्द बि हूंदा छोकिरा ज़रा हेॾी ॾह ॼणा जेके आहिनि त हुन जा छोकिरा ॿिया बि जवा हूंदा तेसि ताईं पर घर जी फैमिली आहे पूरी वॾा माण्हू आहिनि पोइ हाणे जेके हिनजे वेझो हूंदा उहे हुनखे चवंदा पंहिंजो कालू तल्ला अलाह जो कस्मा उहे चवनि था पाण ज़रूरी न आहे त हीउ भाउर ई हुजनि जेके चवनि पंहिंजो फैमिली को बि माण्हू चई सघे थो कालू तफ़्तो तज़कुर यूसुफ़ अलाह जो कसम आहे त तूं यादि कंदो थो रहीं यादि कंदो रहंदे तफ़्तो तज़कुर त तफ़्त तज़कुरु यूसुफ तूं छॾींदे कोन पंहिंजे यादि कंदो कंदो रहंदे पंहिंजो यादि करण खां छॾी छॾींदे कोन तज़ ख़ुरु यूसुफ यूस जो अचे यूसुफ़ जी ॻाल्हि हाणे त बिनियामी तूं ॻाल्हि कर हाणे तूं हूदा जी ॻाल्हि कर भई हाणे कोन्हनि यूस त लाइ कॾहिं वियो हलियो हाणे उहो तूं विसारी कोन थो तोखां हीअ हाणे तूं न न उथासो ज़ख़्मु जेको आहे सो त हीअ आहे बिन्यामीन जो हिन जो हाणे उनजो तूं ॻाल्हि थो करसालूस थो चईं हींअर बि हाणे इन ते ॼण हुनखे सुठो कोन थो लॻे या ईअं हुनखे मिणो था ॾियनि मिणेई पंहिंजे कंहिं नमूने सां हाणे उनमें असां अदब कंदासूं हरबुरू अहिड़ी पटाड़ न हणिजे त उहो ॼण चवनि था त हाणे यूसुफ अल इस्लाम जे नाले थो उहो त वियो हलियो हाणे किथे आहे ख़बर नाहे पर अलदिला त जीअरो वेठो आहे हुन वक़्तु ताईं हाणे हींअर त कोन्हे जीअरो पंहिंजे साम्हूं बराबरि अलाह ताला सभु कंहिंखे खणी थो पंहिंजे वक़्त ते पर हाणे मतिलबु त हुन वक़्तु ॼणु मौजूदु हो धरती ते पर हाणे अरत यूस अल हुनखे यादि ईअं कोन्हे चए थो बिनयाबीन जो अफ़सोसु आहे मूंखे या यूद जो अफ़सोस आहे या असफ़ यूसुफ़ हाणे उन्हनि ते हुनखे ॾुखी थी ॻाल्हि लॻे उहो हाणे हुनखे कावड़ चऊं या न चऊं पर हुन चवंदा छा हाल छा आहे थोरो को यूस खे यादि करी हाणे ॿिया हथ ई हुननि जी ॻाल्हि कर असांजे हिते तवजो कर वरी इहो बि हुनखे आहे ग़लती थी वई रुगो यूस जी ॻाल्हि थो करे भई असां ई देता गॾु भाती आहियूं हुन असां छुटासूं भई असांजो हुननि खे को ख़्यालु कोन्हे ऐं पंहिंजो रुगो वठो यूस यूस करे थो यॉसा यूस तंहिं तंहिंखे कालू तला इताफ़्ता हो त कुर्तूं छॾींदे कोन पंहिंजो बस न कंदे ज़िक्र कंदे यूस अलाम जो हथियां तकून हरदनि जे साईं जो तोखे को हरद पहुचे तोखे को साईं लिखियो आहे लांझो या लांझो पहुचे यानी का तकलीफ़ पहुचे को बीमार थी पई सख़्तु बीमार हिन ॻाल्हि में रंज जे करे हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में चवंदो आहे ब्लड प्रेशर वधी वञी हलियो की चवंदो दिलि जी जेको आहे सो तुंहिंजी हार्ट इहो ख़राबी थी वञे हली फेल्यूअर थी वञे हलियो हार्ट जो ईअं पाण चवंदा आहियूं हर इन ए सेंस में हाणे ज़माने में इहे लफ़्ज़ कोन था इस्तेमालु कयूं कुराची में या हर हिब्रू में या ॿियनि ॿोलियुनि में पर असां वरी ॿिए नमूने सां हुनखे चई सघूं था अॼुकल्ह ज़माने में त हत तकू न हरद हारद थी वञे तव्हांखे हिकिड़ो हरद हिकिड़ो मर्ज़ु मर्द जेको आहे पधरो ॾिसण में थो अचे पर हर जेको आहे सो अंदरि मज़ा आहे उहो ख़बर कोन्हे छा आहे हिनखे ॾुख बसि अंदरि खाई वियो आहे हलियो अचे ॾुखे ॾुख में खाइजी वियो आहे हलियो हमराह हर दिन और तकूर मिनल हालखीन या हलाक थियल मज़ा थी वञी हलियो यानी मरी वञी हलियो हाणे ईअं कोन था चवनि चवंदा तूं मरी वञी या पर चवंदा तकून मिनल हालखीन हिकिड़ो अदब जो तरीक़ो इहो बि चवण जो आहे तकून ओ तकून औ त मिनल हाल की हालात थियण वारनि मञा थी वञी हलियो यानी बाक़ी गुज़ारे वञी हलियो मौत अची वञे हलियो छा काल हज़रत याखूब अलाम चए थो हिन ते मुंहिंजे भेण जो जवाबु थो ॾिए त काल इन मां अशकू ऐं शिकायत कयसि अशकू शिकायत शिकायत मञा थो ऐं शिकायत थो करियां अशकू जी माना ऐं शिकायत थो करियां इन मां इहा जेका आहे इन मां बेशक आऊं शिकायत थो करियां बसी जेको विछोड़ो आहे मुंहिंजो उहो हुजनी ऐं मुंहिंजे ॾुख जो ॾुखयाई विछोड़े जी जेको आहे शिकायत कयां थो इल अलाह अलाह ताला खे शिकायत करां तव्हां सां को ॻाल्हि कोन थो कयां थो सतायां इहो ई सतायणो हुनजे लाइ खोड़ आहे जो त हुननि खे वीचारे पंहिंजो वरी रुॻो यूस यूस वेठो करे त पोइ हुनखे वरी थोरो ॾुखी थी लॻे ॻाल्हि के होसनी इलला चऊं त अलाह सां शिकायत कर तव्हां तव्हां कहिड़ा कुझु कोन थो चवां तव्हां पोयां छोकायो पिया आहियो तालमून हाणे हिते इहा ॻाल्हि पधरी थो करे चए थो आऊं अलाह खां अलाह वठां मूंखे अहिड़ी ख़बर आहे यानी मूंखे वही आहे जीअं असीं चवण सुल्ला खां पोइ त इहा वई हुई अलाह ताला हुनजे दिलि में इहो वधीक कयो या हुनजे दिलि में विधो त अञा हुनखे ख़बर हुई हुनजी पक हुई हुनखे तंहिं करे थो चए त हलम ऐं आउं ॼाणा थो अलाह खां जेका तई नथा ॼाणो ॻाल्हि छा थो आउं ॼाणा ऐं ॼाणा थो त हल यूस ज़िंदा आहे हाणे इहो सॼे क़ुर शरीफ़ में ॼण सॼी सूरत में हेसि ताईं ऐं पोइ जॾहिं यूसुफ ईंदो तेसिताईं ऐं यूसुफ अल इस्लाम ईंदो तेसि ताईं पंहिंजो हज़रत याक़ूब अल इस्लाम ख़ूबु ॼाणे थो पकी तरह सां यकीन सां पंहिंजो त हज़रत यूस इस्लाम ज़िंदा आहे हाणे तौरात में इहो आहे त यूस अल इस्लाम गुज़ारे वियो आहे याक़ूब अल इस्लाम सम्झे थो त बराबरि हुनखे जानवर खाई हलो बगल खाई हलो केरु खाई हलो ऐं पंहिंजो बग़ल जो नालो कोन वठनि तौरात में चवंदा बीस खाई वियो हुनखे हैवान खाई हलियो हैवान कहिड़ो हू खाई वियो हलियो मतिलबु त हुनखे यकीन अची थो वञे या हू प्रिटेन थो करे यकीन अची वञे जीअं बि पर उन जो फ़र्क़ु ॼण इहो थोरात में क़ुर में आहे त अलाह ताला ही याकूब अल चए थो मूंखे ख़बर आहे अलाह ताला वटां त यूसुफ जहिड़ो आहे हाणे इहो लफ़्ज़ु चई कोन्हे <coughs> पर चई त मूंखे उहा ख़बर आहे जेका तव्हांखे ख़बर न आहे मूंखे उहा ख़बर आहे कहिड़ी ख़बर आहे तोखे जेका असांखे ख़बर कोन्हे रज़त अल जहिड़ो आहे हाणे इहो लफ़्ज़ु चयो कोन चिठो पर मतिलबु त माण्हू सभु सम्झो भई चईं सी मूंखे त मेणूं ॾियो त यूसुफ जी यूस वेठो करी पर तव्हांखे ख़बर कोन्हे ऐं छो त यूस यूस वेठो करियां इन करे जो यूस जी वारो आहे <clears throat> भई तईं सम्झो था मरी वियो आहे हलो हा इन करे मां चवां थो मूंखे मिले ऐं ॾिसां की पंहिंजे वफ़ात करण खां अॻु में पंहिंजे पुट खे ॾिसां ऐं जंहिं जंहिंमहिल मुंहिंजा वॾा आसरा मुंहिंजियूं ॻाल्हियूं हुयूं नबूअत बुअ हुनखे मिलणी हुई नबूअत हुनखे मिली छा थियो आलम मिन अलाह माला हाणे उते हिननि खे वरी हाणे अची पहुता पोइ हुन हुनमां ॼण तौरात में बसि ॿियो दफ़ो जॾहिं आया हुआ पोइ बिनियाबीन खे जॾहिं रोके छॾियईं पंहिंजो हज़रत यूस अल इस्लाम पोइ वरी यहूदा जेको तकलीफ़ करे थो पोइ अॻिते पोइ हिते ई घणा ई थियनि था पोइ उन ई भेरे पोइ पाण पधरो थो करे नेठि यहूदा जे तकलीफ़ खां पोइ पर क़री में ॼण इहो आहे त हुनखे रोके थो छॾे हाणे उहा ॻाल्हि ॼण तौरात में न आहे हुनखे रोके थो छॾे पोइ इहे अचनि था पोइ सॼी ॻाल्हि थिए थी छो पोइ अलाह ताला में क़ुरशी में छो रखी आहे ॻाल्हि मतिलबु हक़ीक़त बि ईअं आहे जो अलाह ताला हीअ वही कई आहे मोहम्मद मुलाही वसम ते त इहा ॻाल्हि ईअं आहे ऐं इन करे जो अञा हुननि जे दिलि में जे को छा चइबो आहे त नदामत जी का ॻाल्हि हुनखे को अफ़सोसु कोन्ह थियो आख़िरि में बि जॾहिं ॾिठईं पकिड़े हुनखे विहारीज त हुतां तूं चवंदा त हीअ हिनजी चोरी कई त हिनजे ॿिया बि चोरी कई हीअ हिन जो हसदसार जेको आहे सो घटियो कोन हो यानी निज़ामत हुनखे कोन थी हुई उन ॻाल्हि ते अफ़सोस कोन थियो उन वजह ॼण पधरो ईअं थियो त हुनखे अफ़सोस कोन थियो इन करे चई ठीकु आहे तव्हां वञो नव ॼणा खणी विया हुया हाणे इहो ॼण टियों दफ़ो वरी मोटी ईंदा क़ुर शरीफ़ जे हिसाब सां हुते ॼण तौरात में ॼण वरी ॿियो दफ़ो सॼो मसालो हाल थी वञे हलियो पर पोइ हुन मज़ा निज़ामत जी ख़बर नथी पए हुनजी भई नादिम थियनि अफ़सोस कनि हुन ॻाल्हि ते ऐं अलाह ताला खां माफ़ी वठनि या पंहिंजे पीउ खां माफ़ी वठण जो ख़्यालु रखियनि या यूस वारे सां खां माफ़ी वठण जी का ॻाल्हि थिए पर हुन वक़्तु छो जो पधरो कोन करे सघिया ऐं उहा ॻाल्हि अञा हुनखे रही पई आहे ॻाल्हि त भई अलाए केरु आहे अज़ीज़ मिस्र आहे इहो माण्हू जेको असां ॻाल्हाए पियो असां असांजो माइट मिट कोन्हे को असां यूसुफ अल जो तवर त तवजो होॾां कोन थो वञे हुननि खे छॾे आया आहिनि हथ सां हुनखे ॾिसी आया आहिनि हुनजो किथे आहे पंहिंजे पंहिंजी खे ख़बर अथनि त हुन वटि पियो वेठो आहे फलाणे माण्हू वटि ऐं वञो हुनखे बि छॾे आया आहिनि उदा खे कंहिंखे वञी ॻोल्हियूं मिन ऐं यूस खे ऐं हुनजे भाउ खे ॻोल्हियो माना ॻोल्हियो उते जिते हुन भाउ छॾे आया उते ई वञी ॻोल्हियो यूस खे ॻोल्हियो उते किथे ॻोल्हियो हाणे किथे वञी ॻोल्हींदव उते ई ॻोल्हियो मता इहो ई हुजे जेको माण्हू आहे ख़बर मतिलबु हुन इहो चए कोन थो पधरो मीन पधिरो हसी पर यूस खे ॻोल्हियो ऐं हुनजे भाउ खे भाउ त छा छॾिया आहिनि पर हिन में अखी हे थो चवे अखी हा कोन थो चवे हिन में ॿिनि ॿारनि खे ईअं कोन थो चए चए थो अखी हे त ई माना त हू त पंहिंजे मर्ज़ी सां रहियो आहे पंहिंजो हुनखे बि ॻोल्हियो वञी पंहिंजो टे ॼणा आहिनि हुते मायूस من थियो मायूस न थियो हाणे इहो मायूस न थियो ॿियो दफ़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो पहिरीं जॾहिं हर यूस वारे सां ॿिनि या मिन सां मिलियो त हुन वक़्तु पंहिंजे तखलीअ में पंहिंजे मुंहुं मिलियो जॾहिं भई ॿाहिरि पाण में मिलिया तंहिं वक़्तु हुनखे चयो आई त بما كانوا يعملون पोइ तूं ग़म न कर अफ़सोसु न कर हुनजो इन ॻाल्हि ते तफ़ अथसि हिते फरमाए तू वलायत याकूब अलाम चए थो मायूस न थियो न मायूस थियण जेको आहे डिस्पेयर जंहिंखे अंग्रेज़ी चइजे थो होपलेसनेस यानी यू लूज़ यूर होप त अल्लाह ताली मां होप जेका आहे सा न विञाइणी आहे नाउमीद न थियणो आहे अल्लाह ताला जे रहमत खां राह राह राह माना अलाह ताला जी जो जी रहमत जेका अलाह ताला जी उनखां मायूस न थियणो आहे इन करे उहो कुफ़रु आहे असां वटि बि कुफ़ुरु आहे शरीद मुहम्मद मुसे ऐं तौरात इंजील में बि मायूस थियणु डिस्पेयर जेको आहे सो कुफ़ुरु आहे सम्झो इहो जेको आहे सो टिन्ही इब्राहिम अल जे दीन में दीननि मंझि पंहिंजो इहो आहे मायूस अलाह ताला जे रहमत खां मायूस थियणु जेको आहे सो कुफ़ुरु आहे भला ताईअ सोमिरा अलाह रहमत अलाह ताला जी खां मायूस न थींदो हज़रत या हज़रत इब्राहिम अल खे जॾहिं फ़रिश्ता आया पोइ चवनि पंहिंजो तोखे पुटु ॼमंदो पोइ हुन हैरानी लॻाई असांजे किथां पुटु ॼमंदो पोड़ाती आहियूं भाई हज़रत हज़रत सारा अल इस्लाम हुन बि चयो त या वाही लथा माउ सवारी कीअं तव्हांजो पुटु ॼणंदासूं हींअर त तंहिं वक़्तु हज़रत पंहिंजो जिब्राहिली जेको बि फ़रिश्तो आहे अल इस्लाम उहो चवे थो त अलाह ताला जे रहमत खां हुनखे मिणू ॾिए थो पोइ हज़रत सां पाण चए थो त अलाह जे रहमत खां मायूस थियणु कुफर आहे सो को मायूस कोन्ह थींदो अलाह जे रहमत खां सवाइ काफ़र जे त हाणे मतिलबु त इहो ॻाल्हि इन इन करे जेका ख़ुदिकुशी जी ॻाल्हि जेको माण्हू मायूस थी अलाह जे रहमत मज़ा ऐं पंहिंजे पाण खे मारे उहो जेको आहे कुफ़र जे हुन में दाख़िल त थी वञे हलियो पर हाणे पॉलिटिकल हीअ ॻाल्हि जेका अॼुकल्ह उनजी आउं कोन थो करियां पर जेको ईअं माण्हू चए बीमारी जे करे या फलाणी ॻाल्हि जे करे पुछियो हाणे मूंखे यूथनेसिया आहे हींअर अॼुकल्ह जेको दुनिया में हले पियो डॉक्टर जेके तव्हां असांखे इजाज़त ॾियो पंहिंजो मरीज़ चवनि था असांखे इजाज़त हुजे त असीं पंहिंजे पाण खे मारियूं हीअ वेस्ट में छो छो जो इहो इन्हनि वटि बि इहो तस्वुरु आहे त पंहिंजो अलाह ताला ॾिनो आहे हीउ जेको रूह आहे जेको हयाती जेका असां अलाह ताला ॾिनी आहे ऐं इहा जेका खण बि कोन फुरे कोन वठिबी ऐं इन करे पंहिंजो पाण खे माण्हू न मारे त इहो हज़रत नबी करीम सलाह असाबनि वञा अब्दुला बिन मसूद कहिड़ो नबी आहे पंहिंजो असाब आहे सहवा आहे जेको तमामु सख़्तु बीमार हो पोइ चई त जेकॾहिं मना न हुजे हा त आउं हीअं करियां या उहो करियां त पोइ इहा मतिलबु त असांखे मना आहे हज़रत तालूत जेको आहे पंहिंजो हिननि जो बादशाह पहिरियों थियो कुझु थियो दाऊद इस्लाम जो सहुरो उहो बि जॾहिं जंग मंझि ॾिठई दार हारिजी पवंदुसि साल पखिजी पवंदुसि त पंहिंजो पोइ हुनखे खंजर पंहिंजे पाण खे हयईं पर उहो मोह कोन पोइ वरी कंहिं ॿिए खे माण्हू खे हुतां लंघियो पिए त पोइ हुनखे चईं चई त मूंखे वारो कर मार त आउं ख़तमु थियां हाणे तकलीफ़ आहे मूंखे तमामु सख़्तु घणी त पोइ वरी उन इहा वञी ॻाल्हि कई पंहिंजो दादल सां ॻाल्हि ऐं खिलाए न करंदो जो हाणे उन वीचारे उहो जेको बि मदद जो कमु हुन कयो या छा कयो हाणे उहो करे वञी दाहदल सां की चवंदो मूं हीअं आऊं करियां में पाण में दुश्मनी बि हुई पंहिंजे सहुरे ऐं पंहिंजे नाठी जी पर पोइ वरी त उन माण्हू खे हज़रत दादल सां माराए छॾियो चवंदे तूं वण अलाह ताला जे ओनाइन जे मसीह खे दाहोदल सां मसीह हो हुननि जो ज़माने में ऐं हिननि जो खे बचाइण वारो एनवॉइंटेड जेको अलाह ताला जो चूंडियल हो उनखे मारियो आहे उहो इनखे माराए हाणे हुन वीचारे ॾियो हुनखे चई तूं मूंखे मार सूर हाणे पता आहिनि पंहिंजो हरत याकोले सां ॻाल्हि कई अथऊं पंहिंजो हज़रत याकूल सां वरी हिनखे मोकिलियो आहे पंहिंजो ई पंहिंजे वक़्त ते त हाणे ही वरी मोटी आया आहिनि पंहिंजा भाउरनि टियों दफ़ो हज़रत यकू अलाम जे साम्हूं उहो वरी मतिलबु जॾहिं बि ईंदा आहिनि या सम्झो ज़हन में त इहो अची हज़रत यूस अलाम खे सजदो कंदा आहिनि पहिरीं <clears throat> पाण हीअ वरी आया आहिनि हाणे हितां हीअ तमामु सुहिणी आयत आहे हिकिड़ी <clears throat> तमामु रक़ीक रिकत वारी यानी दिलि खे सॉफ्ट करण वारी जेका सो हीअ जेको बयानु अची कनि था फलम दख़लू अलाए जॾहिं हू उन वटि दाख़िलु थिया यानी हज़रत यूस इस्लाम वटि जॾहिं हीअ पंहिंजा ॿाहिरि इहे नव मोटी आया वरी हू ॿाहिरि वेठो हुअनि पंहिंजे हुआ जेको आहे उहो बि हुन सां गॾु हाणे ॾह थींदा वरी हाणे इहे वरी दरबार में पहुचंदा ऐं हाणे दरबार में पहुचंदा पहिरीं सजदो कयो पोइ यादि करे चयो वियो त सजदो कयऊं पहिरीं हाणे लिखियलु कोन्हे क़ुर में त हुन सजदो कयो पर ॼण इहो आहे सजदो कंदा उन खां पोइ हाणे बयानु कंदा पंहिंजे हाल जो हाणे हीअ आयत जेका तमामु हिकिड़ी रक़ीक़ आयत आहे हिन करे जो हुननि जो जेको सिचुएशन आहे मायूसी जो ऐं छा चइजे त निमाणाई जो निवड़त जो हेठाईअ जो ज़िलत जो यानी तमामु ख़राबु हालति उहो पंहिंजो बयानु था कनि पंहिंजी ऐं पंहिंजे फैमिली जी हाणे हुनजी फैमिली कंहिंजी फैमिली आहे हुनजी पंहिंजी पंहिंजी फैमिली आहे उहे हुनजो माइर आहिनि उहे हुनजा भाउर आहिनि उहे हुनजा पंहिंजो माइट आहिनि हुनजो पीउ आहे हिनजा हिनजा माइट आहिनि सभई हा उनजी जॾहिं ज़िक्र कंदा त असां सां ऐं असांजी फैमिली सां असांजे हाणे फैमिली जो ज़िक्र ईंदो हाणे हीअ उन वक़्तु त हिन जी दिलि जेका असां पंहिंजी मेण थी वेंदी हली हाणे पोइ उन वक़्तु ॾिसे थो हीउ हिननि खां पुॼंदो कोन जो मूंखे सुञाणे सघनि अलाह ताला जो हुकुम बि अहिड़ो ई हुयो त हीअ कोन पुॼंदा पर पंहिंजी हीणाई ऐं ज़ोफ़ जेको आहे सो पंहिंजो ॾेखारनि था उहो चवनि था या हल अज़ीज़ दख़ दख़लू रहे जॾहिं हुन वटि दाख़िलु थिया आया जॾहिं वठसि आया पहुता अची फलमा अलह कालू या अयूहल अज़ीज़ हे अज़ीज़ मिस्र मिसर मना थुथो आहे छो छुयो छुयो जो पास्त चइबो छुथो या छुथो आहे यानी असां लमस कयो आहे टच कयो आहे मसना उहो अहल न आहे असांजे अहल खे असांजे ख़ानदान खे फैमिली खे आयल माना असांजूं घर वारियूं असांजूं माइरूं या असांजूं जेके पुफियूं जेके बि हूंदियूं आहिनि अॻिते उहे सभई हाणे उहे त हिन जूं माइटणियूं आहिनि वाहल न वाहल न दुर असांखे ज़रिड़ पहुतो आहे असांखे नुक़सानु पहुतो आहे असांखे सख़्ती पहुती आहे दुर दुर पहुतो आहे कशफ दुर वाहल न दुर बिदा मुज़ा बेबिदाथिनि ऐं असां वटि का पूंजी बि कोन्हे थोरी पूंजी आंदी अथऊं जेका तमामु कसीस क़िस्म जी शइ आंदी अथूं जेना बि बेदॉ अथिनि थोरी बेदा पैसा आंदा अथऊं फल नल कैल पोइ असांखे कैल बि ॾे पंहिंजो माउ बि ॾिए माण बि ॾिए उहे त सदिक़ु अला ऐं असां ते सदिको बि कर ख़ैरात बि ॾिए असांखे हाणे हिते मसालो खणंदा था पोणा ऐं हींअर खंधि कंदुसि ऐं पोइ ॻाल्हि कंदासूं त न बि आहिनि हुनजो सदको जेको आहे सुन ते आहे या न आहे रसोल सलाहु सदको कोन थियो वरितो या छा ऐं हाल बै ते सदको वठणु